Radio 021, redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš talk show braće Budka. Idu, recimo, četiri takta ovoga, Četiri takta, da, ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I Četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle da tog talk show Braći Budke. Da znači da mi kaže, moramo... Vi sad slušate talk show Braći Budke. Vi ćete tek da slušate Ernest. Tek, tek sada počinjete da, da slušate. Počinjete, da. Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda da slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. talk show bracie Budkej. Dobry dan. otvorili nas maglovito novosadsko jutro ovog 29. januara 2001. godine. Ono što je važno je proleće koje se stidljivo smeši, koje je bez obzira na ovu sumornu atmosferu sve bliže i bliže. A svi znamo značaj i velike prednosti proleća na to ne treba trošiti suvišno reči. Danas ćemo se pozabaviti nekim temama koje se mogu podvesti pod zajedničko ime egzistencijalne teme. Kao što znate, stvari su od kako je konačno formirana nova Skupština Srbije počele da teku u novom nekom revolucionarnom smeru. Već prvi dani rada Skupštine jasno pokazuju novi trend u politici i ekonomiji. Najavljuju se novi programi, akcije za nezaposlene, sprema se novi zakon o privatizaciji. Šta vlada namerava da učini, koji su ključni aspekti predstojećih promena, Mislim da nam najbolje može reći naš današnji gost, inače član vladine komisije za razvoj, urbanizam, socijalnu problematiku i slobodno vreme mladih i nezaposlenih, gospodin Jordan St. Zelembaba. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Čini se da nova vlast gazi ono što se kaže koracima od 7 milja u promene, možda i brže no što smo se nadali. Šta vi kažete na to? Pa, neki mnogi se čak i žale da ne mogu da tako brzo da prate te promene koje se iznenada posle izbora nove vlade događalo. Ja samo mogu da kažem da smo mi pošli od nekih činjenica, od zatečenog stanja. Da vas prekinem, to stanje kako je bilo, čini se da prethodna vlast nije imala dovoljno sluha za ove probleme, posebno mladih i nezaposlenih, je tako? Mi kad smo ušli u naše fotelje, mi smo zatekli jedno haotično da. stanje Snimili smo to stanje i odmah doneli nekoliko, da kažem, ključnih, temeljnih mera za razvoj našeg društva. Da. Vi ste napravili, izvinjavam se, i neku studiju, tako, vaša disertacija koju ste skoro uradili, bavi se baš tim ključnim problemima koji pogađaju u centar, je li tako? Pa ja sam napravio nekoliko studija ovih zadnjih deset godina, pratio sam savremena rešenja i dostignuća u raznim oblastima i to sam pokušao da pokrijem one, da kažem, ključne zglobove na kojima društvo leži i počiva. Mi imamo dosta problema. Ti ključni zglobovi šta su u današnje ovo vreme, evo danas konkretno? Pa evo, da počnem, kao prvo to su cene. Da? Kao drugo, to je stambena politika. Dobro. Kao treće, to je problem mladih i nezaposlenih, kako visoko razvijenih i obrazovanih kadrova, tako i ovih, da kažem, niže razvijenih i obrazovanih kadrova, ali pre svega ono što hoću da istaknem, to je da vlada u svojim programima polazi od jedne devize – da naše društvo mora da se suoči sa realnostošću. Nisam vas čula nekoliko dana pa sam se već zabrinula šta se to događa. Događa se da pričamo o veoma, veoma jako, veoma jako, veoma bitnim stvarima za ovo društvo koja je konačno pošla u tranziciju. Gospodine, vi ste tu naveli znači, nekoliko stvari. Vlada se pozabavila ekonomskim pitanjima, stambenom politikom. Da počnemo recimo od, od te stambene politike. Pa evo... Vaše studije, ja mogu da... šta, šta, šta govore? One predstavljaju u stvari neku osnovu za kreiranje ove nove vladine politike. Ono što ja mogu da kažem to je da, što je ostalom i slušalci jako dobro znaju to da prethodna vlast nije imala mnogo sluha ni za realnost, a kamoli za probleme realne probleme mladih i omladine. To znači da vi sada krećete novim, novim nekim putem, vi imate sluha ako se ne veram. imamo sluha, a nemamo izbora. Dobro. Neke, evo činjenice sad, baš u Novom Sadu što sam mogao da vidim i što pratim, to je činjenica da 20 do 40 hiljada je bespravno podignutih objekata. Da, da, to je podatak. Da četvrt vode se troši, a ne plaća. Pada na teret ostalih stanovnika. Onda samo uzmite ovako jednu činjenicu koliko ljudi koristi vazduh, a ne plaća vazdušarinu. Da. Tako da smo pošli... Šta će biti s tim objektima koji su kažete bespravno izgrađeni, da li e, planirate neko rušenje, neki radikalan rez, po objektima ili pa, nešto smo, drugo? Mi smo odlučili da pristupimo legalizaciji tih bespravno podignutih objekata, ali kao moderna država koja teži razvoju, težili smo i tome da najnovija svetska rašenja nerazvijenih država iskoristimo i primenimo. Da. A plus da japanska iskustva kao najrazvijenije među razvijenim državama i to primenimo. Da sve primenimo što valja, a što ne valja i što nije valjalo da tome stanemo na put. Da, znači, u pitanju nova stambena politika na koju vlada sada polaže ono što se kaže Evo, kon, kon, karte. Konkretno sam hteo da kažem da ništa se ne rusi da. i sve u, će biti u skladu sa propisima. Dobro. Naša ideja je ta da iskoristimo ogromni potencijal koji postoji u okvirima vlasništva našeg naroda. Koji je to potencijal? To je potencijal taj da recimo na listu vlasništva mi smo zapazili uvek piše kvadratura stana poslovnog prostora ili da bilo kog objekta, da vlasništvo je da obeleženo tako da je u pitanju kvadratura. Šta vi tu a, a imate? Naše, naš utisak je da to daje lažnu sliku o vlasništvu kada se polazi od kvadrature. Zbog toga smo mi prešli na jedan savremen metod sagledavanja tog vlasništva da. u kategoriji Da. bi kaže, kažete. Da po, malo pojasnim tu stvar. Stanovi su građeni tako da imaju 2,40, 2,60 metara visine. Dobro. Znači, to mora da uđe u sliku vlasništva. Dobro. Tu je ogroman potencijal koji može da se iskoristi, koji naša država ne sme da se zanemari. I mi smo došli do optimalnog optimalne visine sa kojom se množi kvadratura stana. Koja je to visina? To je visina metar 20 i kada te parametre uzmemo i primenimo na celo društvo, bit će prostora za sve. A zašto metar i 20, molim se? Zbog toga što su naše iskustva ta da čovek u zatvorenom prostoru većinom dal sedi, dal leži. Tako da je u stvari onaj gornji deo stambenog prostora skoro apsolutno ne sviđa mi se kako ovaj priča, vaš gost, tako priča da se može i povraćati nekad. Skoro, apsolutno neupo, ne, neiskorištena. Dobro, znači, šta vi radite konkretno? Vi delite stan po visini, ili tako? Mi prepolovljavamo ovako tehnički gledano cenu stambenog prostora, troškove grejanja, komunalija, a i vazdušarine – tako što uračunavamo kubikažu prostora stambenog time što ga delimo sa 2,42,60 na pola. Da pojasnimo stvar, znači ako je neki, neka prosečna visina stana 2,5 da kažemo, ali možemo da se složimo 2,5 metra, ali tako? 2,5, ali tamo dok gredice, dok sve to tu ode jedno 10 cm na, na, na taj deo. Vi ste mi pre emisije rekli da bi stavljali lako konstrukciju, tradicionalan onaj karatavan koji je M, M je da kažemo neka ekološka konstrukcija, stara konstrukcija dobro izolovana, a laka je za montažu. Znači ona uzima no, otprilike tih 10 cm pa dolazimo na onu meru od 1,20 m. Tih tako? 10 cm, kroz tih 10 cm konstrukciju može da se provuče i instalacija i kanalizacione cevi eventualno možda ako ima šira kanalizaciona cev, tamo gde je veća spratnost malo može da viri, ali to sve prolazi, da kažem, ta, ta infrastruktura prolazi kroz tih 10 cm po našim proračunima. Nešto se čak mora i standardizovati i prilagoditi tim novim propisima. Da, ono što je zanimljivo, znači vi imate praktično novi pogled na stambenu izgradnju, praktično jedna deseta spratnica u ovom slučaju postaje dva spratnica. Vrlo je zanimljivo da lift recimo dva put veću brzinu dobija bez ikakvog ulaganja energije, ali tako? Dobijamo povećan broj stanarskog prostora, a kvadratura stana ostaje ista, je tako? To sam hteo da kažem da hodnička spratnost se zadržava, a ulazi u stanove će biti putem, putem malih stepenica. Grešiš ovaj, grešiš silno, sine. kraće Budkaj. Dobro, znači, stanovi više ne bi imali po toj vašoj novoj studiji ne bi imali visinu znači 2,5 metra nego 1,20 i Smatrate da je to dovoljno za prosečnog građanina, za čoveka. Rekli ste da je dosta prostora neiskorišćeno, da mahom, evo mi ovde u studiju sedimo, ne stojimo, li tako? Da, pogledajte samo koji prostor je ovde, koliko vi ovde imate, sigurno ima 2,80 recimo. Da, tu, tu bi moglo mogli, još jedan nivo, li tako? Još jedan studio biste mogli da imate recimo. Ovako sad uzmite ovde kad stavite 10 centima, stavite tu kara tavana, kara tavana provučete instalaciju tokomotnom, vi možete sa izolacijom, vidimo ovde imate izolovano sa tom izolacijom, ajde recimo još santimetar izolacije zvučne, vi tu imate prostora i prostora. Vreme je za najnovije vesti pa ćemo nastaviti, ja se zahvaljujem. Talk show braće Budkaj Eto, ja bih da vas lično pozdravim, jako mi se sviđa vaš odmeren e, voditeljski humor. Takođe pozdravljam i vašeg gosta. Poštovni slušalci, razgovaramo danas sa gospodinom Jordanom St. Zelenbabom, članom vladime Komisije za razvoj urbanizam, socijalnu problematiku i slobodno vreme mladih i nezaposlenih. Gospodin, vi ste počeli da pričate o opštoj racionalizaciji. E, opšta racionalizacija je trend i neki novi imidž ove vlade koja je pre nekoliko dana sastavljena, je tako? U, u sklopu toga rekli ste nešto, pomenuli smo racionalizaciju stambenog prostora, ali pomenuli smo takođe i racionalizaciju iskrene kao jedan od programa vlade. Hoćete li malo da konkretizujete to? Pa mi smo ušli u ceo sistem rešenja racionalizacije. Najjednostavnije nam je za početak bilo da izvršimo racionalizaciju ishrane – što smo uradili tako što smo podigli cene osnovnih životnih proizvoda. Da. Vi verovatno vidite, a i naša nova istraživanja govore da se po gojaznosti približavamo Amerikancima. Dobro. Pa zbog toga vlada odlučila da ishranu racionalizuje cenama. Cene prehrambenih proizvoda se povećavaju znači iz zdravstvenih razloga, a sa druge strane vitalizam nacije se prilagođava novim trendovima i novoj stambenoj politici. Da vi ste pomenuli ste neki, nekih deset paketa štednje, je tako? Mi smo u, eh, odmah na početku u vlan, vladinom Đinđićevom lanč paketu novih zakona smo uključili 10 paketa štednje i razvoja. Da mi kao društvo u ekonomskom smislu tek treba da dođemo na nulu. Mi smo daleko ispod nule. Mi znamo na čemu smo i došlo je vreme da se podvuče crta da. da se podvuče crta, pa još nekoliko godina da se dovučemo do same crte, pa tek onda možemo da govorimo o optimalnom razvoju. Znači, ovaj vaš program nije neki lažni program, blitz program, kako se kaže, već je to jedan kontinuirani program na duge staze koji će obezbediti zaista pravi prosperitet naše ovako prilično naplaćene nacije. Naš program je etapni. Da. Imamo program za prvih 100 dana, pa onda za 6 meseci, pa za godinu dana, pa za dve godine, pa za pet godina, pa za deset godina, pa za 50 godina, pa za 100 godina, pa za 200 godina, pa za 500 godina. Pametni ljudi su uvek u manjini. To je činjenica svetska. Da. Znači, povećanje cena hrane osnovnih životnih namirnica ima smisla i zbog ove stambene politike zbog smanjenja kubature stanova. Time, je tako? Se, time se indirektno smanjuje potreba za zapreminom. Naravno. Jer uzmite vi čovjeka od 150 kila vucara se po stanu koji ima ogromnu zapreminu, troši rezerve društvene i u svakom slučaju je, da kažem, jed, jedan kamen spoticanja društvenog razvoja, a da ne govorimo o stambenoj politici. Da, vi ste obratili pažnju na najnovija biomehanička proučavanja, ali tako? Pa mi smo uključili saznanja najnovija biomehanička, i ja sam to spomenuo malo čas, koje su, da ta proučavanja pokazuju da čovjek u zatvorenom prostoru da li sedi, da li leži, a sa druge strane polazi se i od saznanja da je najzdraviji u stvari fetusni položaj. Zbog toga nova vladina politika u tom smislu racionalno prilazi problemima stambene politike. Da, pomenuli smo nekoliko vaših studija, poslednja studija koja je pretvorena u knjigu zove se Noćenje stanovništva. To je vaša doktorska disertacija, je li tako? To je moja doktorska disertacija na Ilinoju u Čikagu Radzina da. uz asistenciju uh, najvećih biomehaničkih stručnjaka. Dobro, i šta se kaže u toj vašoj disertaciji? Pa evo, tamo smo, tamo su moja istraživanja da je za šta je u stvari optimalno i šta je potrebno za životni prostor jedne biološke jedinke. Da. Biološka izučavanja poslednjih godina kod nas i u Japanu, gde se taj saznanja već i primetu, primenjuju i govore da životinja savršeno organizuje svoj prostor. Evo uzmite primjer jazavca, da. pa rakun, pa tekunica na primjer. Jazavac na primjer napravi jedan hodnik, Taman, provuče se kroz taj hodnik i onda ima jedan prostor, njegov životni prostor u kome se hrani, spava, mokri i ovaj Prema tome smo mi optimalizovali potrebnu kvadraturu čoveka prema izučavanjima koliko njemu treba da se provuče kroz hodnik, koliko mu treba za noćenje, malo da protegli noge i ovaj da stavi da može i da sedi u tom položaju optimalno zbog toga što još imamo druge ideje kako da se iskoristi stambeni prostor. Znači, učimo od životinja, je li tako, koje Optimi... Učimo, učimo od prirode. Da, od prirode bolje reći. Znači, primer životinja koje su racionalno iskoristile svoj prostor, ne razbacuju se nepotrebno. Još e, nešto je zanimljivo, evo ja vidim ovde na, na 48. strani, kažete, samo malo, kažete da u analizi se pošlo od toga da je u javnim ustanovama 16 sati neiskorišćen prostor. Pominjete znači javne ustanove. Pa evo gledajte, to su ogromni gubici u nacionalnim razmerama, to što se jedna javna ustanova, jedan biro recimo, služba neka, koristi samo 8 časova, a 16 časova je tu neiskorišteno, a još bih dodao da subotom i nedeljom taj prostor se gre, a zvrli prazan. Konkretno, znači imate program za mlade. Mi imamo program za mlade koji polazi od toga da je to u, u, u nekim, kažem, nacionalnim razmerama ogroman neiskorišteni potencijal, a da opet sa druge strane imamo ogroman broj mladih koji nemaju svoj životni prostor. Pomenuli ste 16 sati, znači vršite osim korekcija kvadrature u, u, u stambenim objektima, vršite i neke vremenske korekcije. Mi Hoćete idemo na to pojasniti? da tih 16 sati neiskorišćenog vremena, kao i subotu i nedelju, da iskoristimo i da stavimo na slobodno tržište prodaju tog prostora u trajanju od 16 časova dnevno. Dobro, znači 8 sati to će biti biro, to će biti ustanova u kojoj će biti zaposleni ljudi raditi tamo, sediti, raditi svoje poslove, a ostalih 16 časova to će biti stambeni prostor za mlade. Da, sjajno. Znači, rekli ste... A tih 16 časova tačno obuhvata ne, ne samo vreme noćenja velikog broja mladih ljudi, već i njihovo slobodno vreme ukoliko imaju želju da otkupe i tih dodatnih 8 sati pored 8 sati noćenja. Znači, reč je o otkupu stambenog prostora u trajno vlasništvo u određenom vremenskom intervalu, je tako? Pa ste da. meni pre emisije rekli da je to ide od 4 8-16 sati, ali tako do punih 24 sata? Prema finansijskim mogućnostima kao i potrebama same porodice ili mladog čoveka, on ulazi u e, u posed. On ulazi u posed tog, te kubature u određenom vremenskom trajanju. Da, da, znači o, to se odnosi na javne ustanove koje... Pa evo, ovako smo mi to uradili, da vam kažem. Osnovali smo državnu agenciju za promet nekretnina u koju ulazi otkupljivanje i promet tog prostora i vremena. I jedna firma ili javna ustanova nudi na tržište kroz tu agenciju, nudi taj višak vremena stambenog pr tog prostora i mladi uz određene subvencije i stimulacije mogu preko te agencije da otkupljuju u vlasništvo vremenski određeni interval za koji su zainteresovani određenu kubaturu tog prostora. To planirate i da učinite i sa ovim svim novim objektima koje država gradi, stanovi državni, je li tako? Možete neki primer dati toga? To, to je 100.000 stanova za mlade, to je jedna akcija da, koja, ja se izvinjam, koja je realna izvinjam, akcija da, za razliku, da izvolite. Ja se izvinjam, e, pre ove promene vlasti, stara vlast je započela neki program obnove, ili tako bilo je reč o 10.000 stanova, s tim se stalo, to izgleda nije bilo dovoljno ozbiljno. Tako. I sada vi krećete sa ovih 100.000 stanova koja je neka realna cifra, smanjene kubature i prodaje na određeni vremenski period u toku dana. Tako. I imamo, da, Hoćete li primer dati kako to u praksi može da funkcioniše? U praksi to može da funkcioniše tako što recimo vi imate Pomenuli smo onaj primer sa udupljavanjem stambenog prostora u zgradi, a zatim imate i tu mogućnost da javne ustanove, kažem 8 sati, budu opterećene radno, a zatim 16 časova mogu da se pruže e, tržištu. A druga stvar je da ti stanovi, novi stanovi koji su samo stambene jedinice mogu u stvari da se podele ukoliko je noćenje u pitanju na tri dela tako da mladi mogu samo da uzmu stan za noćenje, odnosno tri porodice u jednoj kubaturi stambenog prostora mogu da koriste jedan stan. To znači mi smo jednim stanom određene kubature rešili u stvari stambeni prostor trima porodicama, a to je odmah i jeftinije i pristupačnije. I cena je znači ne samo pola jeftinija zbog kubature koja se spušta na visinu na H120 već je jeftinije i zbog toga što sad se opet može to podeliti sa tri, zbog toga što tri porodice mogu da učestvuju. Funkcionišu u toku 24 sata. na smenu u tih 24 sata. Da. A kako će vlada i država, da li će nekim represivnim merama da sprovede to ili koji su mehanizmi da se to zaista u praksi ostvari? Pa ovako, da li ćete, izvor da li... sredstava da? E, je taj da ćemo udariti ljut porez na sve koji ne iskorištavaju maksimalno svoju kubaturu u toku od 24 sata. Da. Na primjer, mi, ja kažem, imamo 20, samo u Novom Sadu 20 do 40 hiljada bespravno podignutih objekata. Ukoliko ta kubatura prelazi određene parametre koje su neophodne za formiranje neke, nekog radnog procesa ili procesa ovaj, noćenja, onda se plaća dodatni porez od kojeg naravno država uzima to u budžet i iz budžeta deli za izgradnju novih stanova koji će biti do šest puta jeftiniji. A isto tako i javne ustanove će plaćati porez na neiskorišćen prostor za noćenje. Da, znači to ide u prilog opšte situacije jer mnoge fabrike su na rubu stečaja, je li tako? I onda Pa potrebne su, jedan... potrebne, su, potrebna su velika sredstva, ta sredstva se mogu prikupiti na ovaj način, jel tako? Poznato je da mladi ljudi, često podstanari, daju velike sume novca, to je 250-300 maraka u proseku za neki stambeni prostor. Država bi znači omogućila stanovanje uz neki depozit, ali manje od onog koji je prethodna vlast. Vi e, znate da- propisala da, da se... za nekih, ako se ne varam, hiljadu maraka za 8 sati, jel tako, na 10 godina, pa, tako nešto evo, je bilo. Uzmite samo prostu računicu, da jedan kvadratni metar danas u Novom Sadu imate od 1000 do 2000 maraka. Ali kvadratni metar u koji nije ukalkulisana kubatura. Kada se tu ukalkuliše optimalna kubatura, vi odmah u startu smanjujete to na 500 maraka. Kada delite to na 3 porodice, to znači vi imate tu za 130 maraka jedan kubni metar stana. Mislite li da je dovoljno posjedovati stan na 8 sati u vlasništvu. Šta sa onih 16 sati? Šta će mlad čovek, star čovek, porodica, šta će da radi resto vremena kada Evo, nema prava da koristi stan? Gledajte, mi smo pošli od toga da 8 sati je neophodno za radni proces. Dobro. 8 sati je neophodno za noćenje. A ovaj ostali prostor slobodnog vremena tu su od javnih biblioteka, od sporta, zabave. Ako neko hoće neki veći prostor, tu su osnovom javne površine, parkovi, nasipi pored reka, šume. Ako neko hoće veći prostor, nek malo se prošeta, nek se izjurca, nek, nek obiđe nekog Ima znači ima, ima znači da raznih da sadržaja, da. Raznih sadržaja i to i stimuliše ljude da ne dangube, nego da tih 8 sati korisno iskoriste. Thank you. Ja bih predložio da se odmorimo uz jednu pesmicu, pa ćemo onda da nastavimo ovaj zanimljiv razgovor. Dakle, evo da nastavimo razgovor sa gospodinom Jordanom STZ Lembabom. Ovo što ste pomenuli kao okusnicu programa u sferi stambene politike, prodaja stanova gde je najbitnija kubikaža, tako. Jer to je vrlo dobra ideja. Ja se sećam primjer od pre nekoliko godina da je, da je recimo prodat jedan stan na neviđeno preko posrednika prijatelja gde je, čini mi se u oglasu pisalo stan je od nekih 300 ili 400 kvadratnih metara, luksuzno opremljen stilski nameštaj, zaista fantastično je sve zvučalo i čovjek je kupio stan preko nekog posrednika, ono što se kaže na neviđeno, imao je poverenje u čovjeka i onda kada je došao, čak je na neviđeno i pozvao ljude na žurku na otvaranje. Kada je došao u stan, video je da je to u stvari metar sa 300, recimo, i niko nije pomenuo da je stan u stvari sastavljen iz jednog dugačog krivodog pa, hodnika. Evo vi kad navedete da imate, evo Milutinović, na primjer, on ima 400 kvadratnih metara Da. Ali to je sad pitanje koja je to kubikaža, on možda ima 50 cm H. da, primjer. to se ne zna, da, da. I to je sad pitanje šta znači u životnom, stambenom smislu tih, tih Doduše, on je krupniji čovek, ne verujem da on ima 50 cm visine, taj stan. Ali i to je moguće. Ali i to je moguće, moguće je svašta, kažem. Evo vidite i taj primer sa, sa tim stanom od metar visine i 300 metara duzine. Ne, ne, metar širine, izvinjam se. Metar ne, širine metar 300, širine. imao visinu, ja mislim, preko 3 metra. To je bilo navedeno visok plafon, da, i u, razni ukrasi, stilski nameštaj, sve je bilo ukomponovano u cenu stana koja je bila paprena, visina je bila okay. međutim problem je širina, metar širine i 300 dužine recimo. Pa zbog toga moraju sve tri dimenzije i volumen da se navede normalno ako dajete stan na tržište da. prema novom zakonu. Zbog toga što smo mi došli do saznanja da je kubik nova mera i neuporedivo bolja jedinica za stambeni prostor. Kubik je, za razliku od površine, ograničen, jer vi možete da prodate, na primjer, 100 kvadratnih metara, ali bez krova nad glavom, da kažem. Vi imate neki prostor samo. A kubik, kada kažete, to znači da to automatski ulazi i krov jasno definiše geometrijsko telo kao što je stambeni prostor. Upravo su, kažem, ti razni problemi i razne špekulacije začkolice bile probleme kvadraturnog pristupa stambenoj politici koji smo mi sada, da kažem, digli na kup. Dobro, recite koju u privatnom vlasništvu, da li ono ostaje svetinja kao, kao što je najavljeno ili imate tu neke pa, promene? Mnogi nam prigovaraju šta ćete sa bogatašima da radite. Mi ćemo da kažemo, evo bogataši možete da zadržite svoje vlasništvo, ali morate da platite porez i to tako papren da će još da se češe i da se pita da li mu se isplati da bude bogataš ako ima tu kubaturu jer porez će morati da plate svi oni koji imaju nadstandardnu kubikažu. Da, znači, evo ovako da napravimo neki preseg ovo što smo do sada rekli. Kao veoma bitna osnovna stvar je kubatura namesto kvadrature stana, zatim poslovno-stambeni prostor. Više ne samo poslovni da, ili stambeni, integrac, nego integracija. Integracija poslovnog i da. stambenog da, prostora. Vlasništvo kubature na sate, je li tako? To, je isto to ide u trajno vlasništvo, ali u, u režimu od 4 do 16 časova. Da, još zanimljivo ono što ste mi rekli pre emisije, kako ste e, rešili problem samaca. Tu ima velikih mogućnosti. Evo samci imaju mogućnost da biraju jer mi smo došli da stambeni prostor nije samo nepokretni, nisu samo nekretnine, već i pokretnine. Evo recimo na primjer gras, zatim građevinske firme, transportna preduzeća, kamioni, vojna vozila, službena vozila. Sve su to u stvari pokretnine. Dobro, i... I to može sve da se u vreme kada se ne koristi u službenom smislu može da uđe u ovaj integracijski režim kao stambeni prostor. Tako Kako da- bi to konkretno izgledalo? Pa konkretno u Grasu recimo čak za, za ove firme saobraćene, gradskog saobraćenog je to korisno zato što onda noćnu smenu ne mora da ide kući, nego jednostavno on koristi 8 sati taj stambeni prostor u autobusu, jedino kada je zima drži malu na leru, ovaj, da ipak to greje, Zatim građevinske mašine, brate, pa utovarivač, bager, dizalica, idealna za mlade i kondiciono i psihofizičke zdrave osobe. Zato što to ima, da kažem, jedan pogled širi na okolinu, to je atraktivan prostor, a drugo to je i e, mogućnost korišćenja raznih banđe zadovoljstava ovaj, i, i drugih tehnika koje su spojene sa, sa dizalicom kao sredstvom. Znači stanar bi mogao da ima neku dopunsku delatnost u, u toku tih 8 sati koje, koji mu pripadaju po zakonu. On bi mogao ili da spava, od, da? da koristi uh, kabinu dizalice u smislu noćenja ili onih drugih 8 sati da iznajmlje i bavi se bungee programom. Dobro, u sklopu racionalizacije i program za poštare, novi program za poštare koji je veoma bitan, dosta pošte cirkuliše, jel tako, u pa, svakoj državi pa i našoj. Šta ste namenili poštarima? U ovom novom sistemu se funkcija mnogih službi pojednostavljaju i korenito menja. Recimo, evo, baš vi ste uzeli primjer poštara, on dobija novu društvenu ulogu. Pošto sad vi imate veliku migraciju stanovništva zbog problema noćenja i zbog problema rada. Da. Ovaj, da. on više ne nosi poštu po kućama, jer kako on može da zna gde su u kućani i gde im je uopšte kuća, već njemu normalno dolaze na noge da pitaju je li stigla neka pošta, tako da kažem, mnoge stvari će se morati korenito menjati i obrtati kako bi ovaj novi sistem počeo da funkcioniše i, kako bi zaživeo. Sjajno. Znači, ovaj sistem omogućuje opštu fleksibilnost nacije. Velike uštede su tu u životnom prostoru, je li tako? Pa- Možemo uskoro iz ove nerazvijenosti da krenemo u neke druge vode, da kažem. Pa tako. kada taj sistem zaživi, mi pretpostavljamo da barem šest meseci će trajati jedna priprema, pripremna i ogledna faza gde ćemo mi morati u hodu da neke stvari korigujemo Mi posle toga očekujemo da se iz, da budemo najnaprednija nacija među najnerazvijenijim zemljama. Mi smo u uvodu emisije pomenuli da ćemo razgovarati i o programima za mlade. Ovo je neki generalni program, ali šta država konkretno za mlade? Pa evo, šta im nudi? Država u granicama Osim tih sistemskih rešenja, znači kako ide pred mlade, Vidite, s kojim konkretnim rešenjima? Ovako, vi znate kakve su realne mogućnosti trenutne, da osim dobre volje mladima ne možemo mnogo toga da ponudimo, ali smo odlučili da iz poreza na višak kubature neiskorištene i ovo vremenske ove neiskorišenosti Očite, stana. Izvinjavam se, hoćete kisele? Dajte malo. Nastavite. E, da, da bespovratno mladima dajemo, da poklanjamo u stvari simbolično za početak vlasnički list na jedan kubni metar stambernog prostora. To će biti više simbolički da se pokrene ta akcija, a taj kubni metar se otpisuje od cene stana. Ali ne samo to. Mladi moraju od nečega da počnu svoj život, zato država daje, poklanja mladima madrac 180 puta 80 puta 15 širine, a mladim porodicama kao dodatak daje žimu dva komada 100 puta 15 puta 2 cm, što je odgovarajuće za dete do 15 godina ako spava u zdravom fetalnom položaju. Zatim to je rešo od 800 vati koji će moći u kancelarijama isto da, da se koristi u terminu kada se to koristi za kao površina za noćenje kao stambena površina. Sjajno, država je velikim znači, koracima. Imate li vi para za, za sve to? Mislim, odakle Prema sredstva? našim kalkulacijama ta sredstva dolaze iz, uh, iz poreza na, na, na, ovaj, na višak kubature. Da. A drugo još sam hteo da kažem da mi moramo da optimalizujemo šta u stvari je potrebno i neophodno za stambeni proces u poslovnim prostorijama. I s obzirom da će mlad čovek ući u vremensko trajno vlastnistvo radnog i poslovnog pro prostora javnih ustanova i biroa, on ne sme tamo da se razgaći, da sad ne znam koje kakve nameštaje stilske i ne znam kerefeke da slaže da bi taj posle tih 16 časova mogao prostor da se normalno koristi kao biro kao javna ustanova koja prima stranke, koja funkcioniše normalno. Jedna vrlo zanimljiva kalkulacija koju ste mi rekli pokazuje da se štedi ono subota, nedelja, da država praktično poklanja stambeni prostor. Tokom vikenda. Da. Tu, evo vidite, od 16 časova koje tokom radnog dana su prazne u poslovnom prostoru, vi imate tokom vikenda 24 časa dakle dva puta nedeljno, 24 časova prazna. To znači 8, dva puta po 8 časova imate viška. To je godišnje preko mesec dana besplatnog vremena stanovanja, da kažem ukte. Godišnje to je 896 sati, pa sad vi vidite, to je za nekoliko godina, skoro, skoro par godina, ovaj, besplatnog, da kažem, vremena stanovanja u, u tim prostorima. Znači, niko nema prava da tvrdi da ovo nije socijalna država koja ne vodi brigu o mladima. Ja bih da čujemo jednu pesmicu, a onda ćemo da se pozabavimo još jednom vrlo, vrlo značajnom temom, a to je ono što sve nas muči kao narod i državu, veliki broj nezaposlenih ljudi i kako s njima izaći na kraj. Vi slušate sada niz dlake talk show braće Budkaj. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa gospodinom Jordanom STZ Lembabom, visokim vladinim službenikom, članom Komisije za razvoj, urbanizam i tako dalje. Gospodine, evo, ja sam najavio vrlo osetljiva tema nezaposleni. Ima ih oko 2 miliona, ako ne i više kako ste kako prilazi vlada tom problemu veoma, veoma teškom? Pa evo, mi smo počeli od toga da jedan milion od ta dva miliona nezaposlenik ipak nešto raducka mućka obrće neke pare i to da. je uglavnom nalik radnom procesu, dok milion samo čami, čuči i to je jedna mučna situacija znači, i za znači- društvo i za te mlade ljude. Pomenuli ste neki intenzivni i ekstenzivni program. Pa evo intenzivni program vlade u Đinđićevom lanč paketu promena i zakona e, se sastoji od toga da država daje 200 dinara kao početni kapital svakom mladom nezaposlenom čoveku i besplatnu pokaznu kartu sa kojom može da ide na vozi na autobus gde hoće. Ili šinobus. On time odmah može da se uključi sa tim novcem ili u trgovinu ili u transport. Može, na primjer, da radi u transportnim ekipama, organizuje se sa drugim nezaposlenim mladim ljudima i da namesto toga da kamion firmi vuče neku robu, on sa ekipom sedne u neki voz i prenese teret od jednog mesta do drugog i na taj način jeftinijim angažovanjem ove ekipe, pošto mu je karta besplatna, on u stvari, tako reći, transportne troškove svede na minimum i samo se plaća njihov angažman. Da, nafta se može koristiti za druge potrebe, grejanje, no. stanovništa i tako dalje. A sa druge strane, sa tim kapitalom od 200 dinara oni mogu da putuju i do granice, da se bave uvozom i izvozom, da kupe robu, na primer, i vrate se i prodaju zemlji, a sa profitom od samo 50 dinara na prvoj turi za 4 dana on udvostručava kapital, za 8 dana u četvorostručava i tako dalje. Za samo pola godine prema našim računicama to su milionske sume sa kojima ne samo da može da stane na svoje noge, već i da bude dostojanstveni novopečeni bogataš, ako ima petlju ljudečko. Da, odlično, sledi ekstenzivni program, ali mislim da je neko na telefonskoj liniji pa da ga čujemo. Dobar dan, izvolite. Zdravo, o, dobar dan. pozdravljeni. I vi. Recite, slušamo vas. Pre nego što piđem na divan sa zelen s babom, Nešto samo da tebi kažem. Molim te, pronađi nezavisni vojviđanski građanski list, ako već nisi imao broj 348. Da. pi, e, e, analiza šta slušaju novoseđani onda je data analiza programa radnih Da vam kažem, da, da, znam, čitao sam, ali mislim da su to apsolutno ja nevažne i nebitne stvari. Volim da znaš i za mene su da, nebitne, da, a svejedno ne treba... sam volila da se to zna. Da, da ne obraćam pažnju na to, postavite vi pitanje. Dobro je. Jer nemamo ovaj, mnogo vremena. Nije mi jasno, je li to sad, gosnozevan, se to baba prevrtač ili u čiju je fotelju ušel to 18. fotelje ili 7 potpredsjednik, šta se to dešava sa njim? Ja vam, ja A, mogu reći, eh, znam delimično gospodinovu biografiju, on je 10 godina bio eh, nekako u blizini svih ovih bitnih mesta na kojima se da. odlučivalo, da. ali nije imao prilike da odlučuje. I sad I tako je, došao... je i doktorirao. Ja sad ne znam e, kako da. je doktorirao, zaista. Ja nisam bio... Piše doktorsku dizertaciju. Ja sam bio nezaposlen 10 godina, o. ali sam radio na jednom, na razvijanju jednog mog novog programa, ne znam, to ćemo, ćemo to ćemo, da. Možda, ja mislim to. da će biti jasnije još malo da ispričamo da o ovim da programima. Da nešto. Recite. Ovaj, u tom lanče golemom paketu što je vlada donela, ne vidim i ne čujem ništa e, šta misli vlada o saradnji sa Hagom i mislim da je neprimeren doček bio gospođe Kalede Ponte, pa šta misli gospodin Zelen? ćete. Da, da dobro, da. njegove... njegove... Ja mogu samo na kubaturu u koje je primljena nešto da komentarišem, a inače ovi ratni zločini i to, to, me, to nije, nije moj njegov resor, da. nije moj resor. E, onda mislila sam još i da možda treba Mrkonjića, tata Matu za onih 100.000 stanova zvati na... Pa mi smo rekli da će, za razliku od prošle vlasti, ova vlast s ovim novim programom planira 100.000 stanova, tako da će u svakom slučaju da bude daleko naprednija. Zaista će nam trebati čizma 7 milja. Tako je krenulo, eto vidite. Tako je krenulo, pozdrav. I vama mnogo pozdrava. Prijatno. prijatno. Zahvaljujem. Gospodine, gospodine, pošto nemamo mnogo vremena, rekli smo kakav je taj intenzivni program za mlade nezaposlene, recite da nešto o ekstenzivnom. Evo, koji je isto veoma, veoma značajan. Intenzivni program je, kažem, bio sa tom stimulacijom, dok je ekstenzivni program, svaki mlad čovek može da se odluči da li će za intenzivni program i da dobije početni kapital i besplatnu pokaznu kartu za voz, autobus, inobus i druga prevozna sredstva osim aviona. Da. A ekstenzivni program se sastoji u tome da svaki mlad čovjek dobije olovku, notes, pravo na besplatnu markicu kad se prikaže poštanskom službeniku legitimacijom nezaposlenih. Naime, o čemu je reč? Država ima spisak nerešenih i nerešivih domaćih i svetskih zadataka i problema. Dobro. Na tržištu se pokazuju ogromne potrebe za tehničkim, tehnološkim inovacijama, zatim rešenjem mnogih akutnih medicinskih bolesti koje haraju svetom i za koje je potreban lek kao što su sida, rak, ostale boleštine, sad da ne nabrem. Dobro. Ljudima, mi polazimo toga, treba dati mogućnost da se dokažu. Oni dobijaju pored tog olovka, notesa i pravo na markicu, Izvinjavam se, to je u trajnom vlasništvu. Znači... U, to je, on ima pravo na, mespla, e, na jedan set mesečno note sa olovke i ima pravo na neograničen broj slanja postoje kako bi se ujedinili naši kapaciteti kako bi se pul, da kažem, ovaj tih ljudi formirao. To ste znači rešili taj problem pošte sa našom poštom, ili tako, oni posebne pečate imaju za nezaposlene. On pre, da prikaže, da pri... prikaže e, legitimaciju nezaposlenog i tamo se udari štambilj da pismo može da putuje besplatno. Da, da, to je velika povoljnost. A pored toga on dobija spisak tih svetskih i domaćih problema koje treba da se reše, koje mi skidamo i sa interneta i dobijamo preko raznih organizacije kao što su Ujedinjene nacije, kao što su razne ekonomske komore i organizacije koje imaju potrebu za određenim rešenjima. Dobro. I tako da mlad čovek ulazi u stvari, probija se na svetsko tržište na bazi svojih ideja. Mladim ljudima treba dati mogućnost da se dokažu, a pre svega da ne sede i da ne razmišljaju šta će sa sobom, nego da kumulativno razmišljaju o problemima sa tog spiska. Za samo mesec dana stvorit će se kroz poštu, kroz komunikaciju, naučni i inovacijski timovi, da kažem patentaši, i time je mlad čovek već praktično zaposlen što razmišlja da reši te probleme svetske samo što ne dobija pare, ali postaje koristan član društva. Mislite da Takođe, da, je, da je to, izvinjam se, mislite, mislite da je to sasvim dovoljna satisfakcija, pa to da on za, ne dobija je... pare, a praktično radi, jel tako? On je, da kažem, on je zadovoljan čovjek jer je angažovan, jer daje do, dragoceni doprinos ne samo društvu, nego se i brine za to društvo. A evo, mi uz te spiskove dajemo i spisak svega što se nalazi uh, na otpadu što su razni rezervni delovi. Evo imamo primer da je jedna ekipa u toku prošle nedelje na bazi naših tih spiskova potreba svetskih ovaj i spiskova toga šta se sve nalazi na, na ovaj na eh, gvožđarama raznim da. Eh, na eh, tim otpadima da su sastavili satelit od otpada vrhunske tehnologije jer vi često imate po tim otpadima uh, razne delove i kada se ti razni delovi, često vrhunske svetske tehnologije koji su kao, kao u funkciji jednog e, organizma jedne mašine nekorisni, ali kad pogleda šta su potrebe na tržištu, on od tih delova može da konstruiše nešto novo, nešto drugo. Tako da mi sada u stvari proizvodimo kažem jedna ekipa proizvodi satelite samo na bazi toga što su organizovani što im je data to besplatna pošta notes olovka i spisak Da, i gumica eventualno. I gumica, da, eventualno ako greši. Da, da može ako da hoću da kažem da taj e, čovek e, je angažovan ne samo da rešava te probleme, nego i da ima mogućnost da organizovano izmišlja razne čovekove potrebe. Na tržištu, recimo, setite se onih fenomena koji su imali jako dobru prođu, kao što su klik-klak, zatim hula hop, zatim jo-jo, onaj kotur oko struka može da izmišlja razne džijadžojice i da stupa u kontakt sa svojim kolegama nezaposlenim i da ulazi nastupa preko vladinih agencija određenih na tržište i da taj, na taj način se osamostaljuje i da dobija da kažem stane na noge i obogati se za kratko vreme. Znači možemo da poručimo mladima imaćete cilj, je li tako? Imaćete cilj, imaćete cilj mladi neće morati da... Podršku se... i mogućnost da se uključite u svet radnog procesa i normalnog zarađivanja. Da, jasno, jer mlad čovjek sada luta, je tako? Luta Najgore od kafane do kafane, sedi... od kafane do kafane, znači ima čestih pojava drogiranja, tako, zato što ima je jedna velika pred njim, ovako kumulativno razmišljanje u strogo određenom pravcu za dobrobit države će skrenuti njega sa nekih zlih misli, da kažem. Pa on dal sedi i lupa glavu, staće sa sobom, dal sedi u kafane i naruci drogu i pije i, i truje se ovaj namesto da kažem da radi neke e, funkcionalne, kumulativne programe koje vlada daje ovaj na raspolaganje mladima da se uključe ne samo u domaće procese proizvodnje i trgovine, nego i u svetske globalne procese. Odlično, sjajno. Ovo je, ovo je zaista konačno nešto za mlade. Samo tako nastavite. dragi gospodine, zaista je sjajan ovaj program, novi program nove vlade. Konačno, konačno da se vidi svetlo na kraju tunela. Hajdemo za kraj kao šlag na tortu ono što ste, što vi kažete as ovog programa, pikas programa, je li tako? Pa evo, mi smo prinuđeni da što brže objašnjavamo ovaj program i mi smo sad u jednoj aktivnosti propagiranja ovog programa, kao dodatak, kao da kažem jedno vrhunsko rešenje Naše istraživanja su pokazala da efikasno mnog čovjeka je mnogo veća kad ne radi sam, već kad radi u društvu. Program za zaposlene uključuje dakle i jedan novi vid angažovanja nezaposlenih koji se sastoji u tome da prave društvo zaposlenima. Da. Jedan deo novca od viška novostvorene vrednosti u tom efikasnom procesu rada koje radimo u društvu ide kao novčana naknada za osobu koja se angaže na pravljenu društva zaposlenima u postizanju visoko efikasnih rezultata. Taj novac ide od poreza, kažem, na tu visoku efikasnost postignutu društvu ide u državnu kasu i njime se finansira ovaj program u koji će do kraja godine biti uključeni i njime obuhvaćeno više od 800.000 nezaposlenih na ovaj ili onaj način. E sad dolazimo, izvinjam se, dolazimo do one priče, gospođa je pitala koja se uključila, kako ste vi tokom ovih deset godina vi ste otprilike samo inicijativno pa ja sam problem. ispekao, ja sam ispekao tu stvari zanat i specijalizovao se tako što sam imao razne prijatelje koji su bili zaposleni i ja sam im pravio društvo i oni su na taj način napredovali. Da, to je bilo tada I, bez naknade, sada, sada je druga stvar, je li tako? I primetio sam da kada pravite društvo nekome ko radi visoko efikasni neki proces, vi uvek možete da skočite nešto da mu dodate ili da skočite da kupite nešto ili Znači, to su ogromne se. uštede u vremenu, recimo dok ode Čekić ili Klješta da uzme, pa ne zna gde su, recimo samo na tome tu se gubi jedno 20 minuta u da. normalnom procesu rada i tako sam se i ja usavršavao i video te rupe u proizvodnom procesu i, i onda sam predložio vladi i to je usvojeno da se ovaj program za pravljanje društva zaposlenima da se ovaj istimuliše od strane države i da bude plaćen. Jasno, produktivnost je znači u tim slučajevima mnogo veća. To je potvrđeno na konkretnim primerima. Imao nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušam vas. Svaka čast vašem naučno-obrazovnom spremu, vašim gostima. Ja mislim da Zahvaljujem. da, da to u svetu nema da se takvi umovi prikazuju javno. Ja mislim da Znate šta, izvinjavam se, takvim... izvinjavam se samo da vam kažem, stvari vlade i ljudi koji su vladi nije mi Ona ne radi. Onaj naučno-obrazovni program ipak doprinosi i dovođenju takvih ličnosti i, i da se pronalaze na kraju krajeva takve ličnosti. Ja mislim da bi Larry King ubio za, takvog, za takvim jednim gostom, odrekao bi se i svastike i šurnaje i zaove. Mislim, ja sam oduševljen stvarno, da, prosto da, am... emocije su me napale. Zbog da, Amerika toga, je... Gospodine Zelenbaba, recite mi da se vratimo na ovaj stambeni prostor. Da li ste razmišljali, s obzirom da prepolovljavate stanove, a znamo da svi imamo regale od patosa do plafona, se ja nešto razmišljam, možda bi to onda moglo isto da se racionalizuje pa da koriste oba etaža, a svaki drugi sprat bi mogo da rasprodate regale. Šta mislite o tome? Pa mi tu imamo određena rešenja da u stvari često u tim regalima se starudija drži i neke nepotrebne stvari, a onda imamo i metalne kutije da kažem pro, propisane koje će u e, službenim u tim službama javnim da se drže po hodnicima. I vi imate svoju normalnu kutiju gde možete da se izujete kad ulazite, možete da se presvučete tamo na hodniku, da čisto odelo uzme, gde ćete papuče na kraju krajeva i svoj li, pribor za ličnu higijenu da držite do, na kraju do nekih intimnih stvarčica koji ne biste želeli da se, da se vide. Ja sam zaboravio da vas pitam, čini mi se da to nismo pomenuli, kad ste rekli podela etaža, hodnici su vrlo iskoristljiv prostor, je tako? I to će ići u ovaj program prodaje, je tako? Hodnici su daleko najiskoristljivi prostor u stambenim e, prostorima. Tako smo to rešili, što će u stvari jednom normalnom masnom farbom 8 cm četkom da se povuče jedna žuta crta gde može da se koristi i ovaj gde može pešak ukoliko lift ne radi da prođe ovaj tim tim delom, a ostalo može da se koristi u razne svrhe, može i stambeno, može ako i da se spava ako nekom smeta buka i tako normalno neće tamo da spava, ali može da komunicira, da kuva recimo na hodniku. Hodnik može u različite svrhe da se iskoristi. Sjajno, još neko je na telefonskoj vezi, e, moram da vam kažem imamo malo vremena, zato samo kratko, izvolite. Halo? Da, da, izvolite, slušamo vas. E, tela bi povodom onih e, blokčića, olovaka, ja sam glasala za ovu vladu. Da. Ali ja mislim da to prostitucija, morala i perverzija. Pitam gospodu iz vlade da će tako svoju decu da zaposle. Samo toliko. Zahvaljujem na pitanju. Izvolite. Pa sad ja ne mogu da generalno tvrdim, mogu od slučaja do slučaja da govorim, ali nezaposlen to je jedan opšti problem, to je problem i evo ja sam bio nezaposlen i ja sam bio, da kažem, bez nekog stambenog prostora i evo rešavamo svi naše probleme generalno kao nacija, kao država. Vaš sin je čini mi se na tom programu pravljanja društva negde u Engleskoj ili Americi, ili tako? Pa on je isto tam, tamo isto skuplja ta iskustva, a mi imamo jednu agenciju koja ta iskustva će da e, propagira i u inostranstvu, tako da mi imamo to patentirano sve i da kažem velika je jagma, pogotovo među visoko razvijenim među najnerazvijenijim državama za tako neke ovaj tako neka rešenja i mi imamo sad kongrese, konsultacije ovaj organizujemo međunarodne simpozijume. Evo ja sam svoju decu poslao na nekoliko simpozijuma da jednostavno i taj strane iskustva i domaća iskustva da kažem, da se to na nekom globalnom planu može i plasirati i rešiti. Sjajno, gospodine, evo više nemamo vremena. Ono što raduje je ovaj novi pristup nove vlade ovim starim problemima velikim. Čini mi se da će na osnovu svega ovog što ste rekli to biti relativno brzo rešeno, da ćemo krenuti konačno napred. Pa evo, držimo, pa, da. držimo palčeve i nadajmo se da za šest meseci posle, ili barem posle 100 dana, prvih 100 dana, da će to već pokazati rezultate i mi već vidimo kako samo je stvar objasniti ljudima taj program, svima dati mogućnost mladim ljudima da se u te programe uključe i preko naših agencija ovaj očekujemo vrlo, vrlo intenzivan i brz, brz napredak. Sjajno, sjajno, ja vam se mnogo zahvaljujem, poštovani slušalci, evo, čuli ste još jedan talk show Braće Butkaj, puno pozdrava od ekipe u vašem omiljenom radiju 021, pozdravljaju vas braća Butkaj i njihov gost, sve najbolje vam želim i nadam se da ćete svi podržati ovaj program ove nove vlade. Zahvaljujem. Iza vas je još jedna emisija Talk show braće Budkej.